Bai, bai, uste partio oso nahi neula, gai gehi izan geha, penalti uste indio, okera gehi Ez teo sartzen, eta ez zuen sartzen azkenen nik uste zu beste gorak atortze gila, eta bueno, nik uste penalti faiatutare ondo segi deula, eta okera egiten da gola sartu dugu, eta ondo eutxi dugu, baina korner hortan gola sartu, eta bakizu futbola nola bukaeran baloia gora jarri, eta tentsio handia, baina bueno, oso pozik azkenean ate dugu, eta guztu. Selkapena zegoen bezala, eta, eta torren partida hori eh, begira, ba, bueno, bazen egiten gaurkoa eh, ia hilio bizikoa zela, nola, nola hartu duzu partida hau, e, aurretik nola zineten? Bai, bai, baki, bai, partidu oso horra izango genula gaurkoare bai, urrungoa Santanderen zelaien jolos oso partidu zai izango gala, behiek jokun izango ez gaur zein du, baina playoffa jolasten nahi talde oso ona, eta esate genuen, atzo partidu bidan ginen duela nona, gaur goizten ebai bitori ez empate ginen, eta esan egu ba, bat egarrako, ez da empate erazka etorri irabaztea, barrak empate mi egonezko arrisko da, eta irabaztea etorri eta nik uste partidu boro bilin duela. Horkari zaia zen duten, e, eh, eta erakutsi bere gaitasuna, baina zuek eh, momenturik zaienean, e, eh, atrebu zuen maialik honen, ere bai? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bakarrik eh, utxe egitea genuen, pasea genuen, eta kontran oso azkar ziren, eta kalidea dundikin, da arritxuko izan, baina nik uste ondo indiula kontra, eta gehi izan gela baina. Temporada oso txarra izan da, eta baina arte sufritzea tegote zintzeko, ez gaudu dituta gaina, hemen beran ibiltzea, beti gora ibiltzen oituta, eta e, zaila da, ez gaudu dinazo dituta beralde nibiltzen, buru eltsatzea, konfientza hartzea zaila da eta bueno, ni uste nahiko egin deula, azkenen gaur, gaur partidukin, buelta batea da ikusi dugu eh, ekipoa oso nagoela, bai lehenko azten eh, Miranda zen kontra partidu oso nahi genuen, behi baino izan ginen bai, eta bueno, baina ez genuen sartzen, eta hori izan da, nik uste, e, aurtengo temporada. Mm, zer, zer gertatu el, alizan daba, azkenan hor bukaera arte sufritzen egoteko, ze, bueno, batzutan erakutsi duzu, maia hundiago gare bazen dutela konfiantza gutxikin honga urte duzen, gure galtza ezinik, e, eh, Temporada bat izan genuen pixka dobeto esaratu ginen, eta gainela, baina berriz dinamika txarren sartu ginen, eta ikuste genuen berak egin zela, beko taldek eh, gorak azikoaztela, eta iso buru lan asko egiten da, eta gokosta egiten da. Mm, aldaketa ere bai, internetzaile aldaketa, eta horre, ba, bueno, gora berasko ez, denbora zer. Bai, entanatzeiena baino gehiago, nik azkenen uste eh, jokalari gala hor jolasten deunak eta eh, demostratu behar deunak, ez? Eta nik uste entanatzei baino gehiago, eh, fitxajek eman diurela eh, indar gehiagoeneko etortzeki nik uste askola hundu jula, eta, bueno, ataken bati bat, en, en aukera da eneko egin beti arriskua sortu jo, eta beste taldeko ba, atzeak aiten du pixkat. Mm, eta Mikel Azkoitiren eh, lanare bai ez, atzean, ba, beste konfientza bat, endar bat eh, atzean Bai, bai, dut dira, dut dira, denak, denak aportatu dugu, azkenen bat faltatu denen beste sartu da, eta nik uste atzen ezkela oso gaizkio, baina golak, ez dakit, azkenen dena, denak defenditzu goitik asita eta, bueno, eh, temporada oso zaila izan da, baina nik uste salbatu dugu, eta bain lasaitzea, disfrutatzea. Mm -hmm. E, eh, denbora dien momentu batzutan, ba, ba, galen e, zalen kopurak bera egin du eta, eta eh, taldearen gora bera horiekin ba, ba, jendea ez oso konforme da, baina gaur ikusi da bazuekin egon dela, ez? E, zale guztiak, ba, taldea besteko prest. Ba, ba ikusi zulertzeko da azkenen taldeak ez du bere rendimendu ona ematen, ba, azkenen ez da jendea gustora etortzen, da gero eta gutxiko, eta orten indu neguki noa indik eta zailagoa zelaita etortzea, eta gaur ikusi da azkenen e, eh, irungo jendeak nahi dula taldeak oran ikusi, eta gaur eman dion launtza eskertzeko da.